Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Baungi etorriak entzule, kantuz kantu saioa izango dugu orain e, hauetan eta gaurkoan ere diska berri baten eh, deskubritzeko tarte hartuko dugu eta gaur alos eh, kuarteteko balagun bat izango dugu gurean, Xavier eh, Zebedi hori, eh, eman bidali baitiogu gonbidapena, eta etorri da irratiuntara, eta beraien azken lanaren inguruan e, babildu nahi genituen ez e, setasun zonbaitzu, berekin balagan izango gara, eta noski, e, beraien diska berriko kantu zonbaitzu erentzunko ditugu, Xavier, kaixo egunon? Kaixo egunon. Esango gu zuen e, irugarren diska, e, duzuela aurkeztu, e, orain dela hilabete zunbaitzu, azar baldean izan zen? Bai hori da, bai, urte, pasaren urte amaieran aurkeztu gondun, eta zuk izan bezala, da gure makarkako hirugarren lana, bai. Uh Orain dela ia bete zonbaitzu beraz plazaratu zenuten, baina eh, ikusgarri berezi bat ere, eskaini al izan zenuten orain dela e, bi aste Vitoria Eugenian, e, otsaila bukaera nain zuzen, izan ere dantza eta musika uztartuz eta diskako gonbidatuekin e, ba, batera zuen lanaren aurkezpen bat egin baitzen duten, ezta? Hala da bai, gure azken emanaldia Donostian izan da dula 10 bat egun Vitoria Eugenian antzukian. Eta esan dezun bezala, ba, antxelkartu ginen, batetik ba, e, aukeran konpainiako dantzariak, eta bestetik ba, diskan parte hartu duten e, gonbidatu zenbait, tartean ba, orekatek iseko lagunak, eta baita inaute lorrieta, kentzazpiko kantaria, eta bueno, ba, kontzertu ba, berezia izan zen, donostiko aurkezpena eta oso arrakastatua eta esan pozik emaitzarekin. Pozik emaitzarekin, e, horrek esan nahi du beste data batzuk, olako data batzuk izako ditugula edo hortan geratzen da? Bai, bai, ja, <clears throat> aurretik ere egin izan ditugu aurkezpen kontzertu batzu, ba, izan ginen gazte izen eta tolosan eta beste enbar lekutan ere, eta formatua, ba, bueno, batzutan repikatzen da, bestetan e, ba, baitugu aukera ezberdinak, ez, batetik, ba, laukotea alos e, bakarka, bestetik ba, dantzariekin, baita horekakoekin, denak elkarrekin, ba, bueno, formatu ezberdinetan gabiltza orkesten dizka, <clears throat> eta tolosan ere ingen duen, ba, dantzariekin gazte izen ere, eta hau donostiakoa izan da lehena guztiak elkarrekin, baina bueno, bai, e, ideia da, aurre, aurre dantzan ere, e, formatu honekin jarraitzea, ze egia zen ba oso espektakulo berezia sortzen da, ez? E, izango genduke multidisciplinarra edo batetik ba musika, dantza, e, timbre ba, musika e, estiloak elkartu zez, eta eta aurrengo geltoki izango da, ba datorren e, apirilaren amarrean e, izango gara Bilbon kampo e, zantzokian, mhm han loraldia jaialdiaren barnean, ba, antxe izango gara guztio, ba, garden espektakulo berria ba, orkesten. Mhm. Ba, los uh, kuarteten eh, azken lanean murgil gaite zen, eta los kuartet aipatzerakoan, eh, zurekin batera beste hiru lagun ere musikari badituzu, eta orkestuko ditugu, ezta? Bai, batetik, ba, e, Francisco Herrero, violin jole donostiarra, eta baita Lorena Núñez e, biolan, gazte izi eta txeloan Pello Ramirez e, eh, orziziarra. Lau dugu osatzen dugu, alos, ja urte esente. Uh Urte esente, orain dela? Ba, urte ba, sortu ginen duela ma zazpi eh, urte, bai, bai. Eta gainaz historia e, politia daz, kasualia sortu, sortu zen taldea, askotan galdetzen digute, eta zergatik, eta nola sortu zen, ba, ba, historia xelebrea da, ze gu, guetako batzuk bintzat, ez ginen ere ezagutzen, eta niko etxartek elkartu gintu lehen aldiz, eh, bere, bere etxean, diska baten grabaketaren aitzekian, eta antxe elkartu ginen, na, kasu honetan pelio deitu zian, haizu, ba, bida, grabaketa bat egiteko ditu diate, eta laukote bat osatzeko, eta bat abeste, antxe elkartu ginen nikoren etxean, eta duelaia amazazpi emezortzi urte, eta ordundikona ba, bueno, geldi ezina izan den bide bat egin ez, ba, batetik gure diskak grabatzen, eta ah, baita, emanaldi eta kontzertu eskaintzen eta bestetik laukotearen bide garantzitsua bat izan da ba beste artistekin lan egitea, ez? Ba, mm. bidean izan ditu e, izan dugu aukera ba, artista eta musika estilo ezbreinekin lan egiteko. Hasi ginen garai hartan Dulce Pontes izeneko abeslari argenti, o, portugues batekin markatu, arekin e, urte askotan elkarlanean ibili ginen, eta gero ba, izan ditugu ba, maika musikari ez, tartean ba, Kepa Junkera, Carlos Núñez, Orekakoak, Esnebeltza, Bidertzean, e, zazpi bueno, Amaika, Amaika eta e, eh, musikariekin lan egiteko aukera, eta bueno, ba, horrek, ba, egin ba, lan egiteko betetzen zaitu, ez? E, eh, egin ulertzen dezulako beste musika ulertzeko beste modu batzuk ezagutzen dituzu, eta oso aberazgarri izan da guretzat bidean. Mm Bai, iruditzen zaizu e, eh, diskako kantu zonbaitzun zungo ditugu, eta aipatu berrik ez, e, diskauntan amairu pieza emurgildu dituzuela, e, ritmo ezberdinekoak, e, kolaboratzaile ugarik ere parte hartu dutela, eta e, lehen pieza, we are, deitzen da. Bai, hau xera diska egitzen duen pieza, we are, baita diska honekin, o kantu honekin ingendune ba, promozioko bideoklipa, eta bueno, oso kantu martxosoa da, eta bertan baude ba, albokako doinu batzu, ba, Josu Salbidek sartutakoak, eta baju bat, iban altzatek, eta inigo egiaren perkusioak, eta bueno, egia zan kolaboratzailean azu diozun bezala a, ba, e, gauta naturala izan da, gure kasuan hainbeste jenerekin lan egin dugu, ba, bueno, hain beraiek ditugu gurera, eta bueno, ba, azken batean bada lagunen e, arteko festa bat ez. da mhm, ba, entzungo dugu. Ba. kantuz kantu saioan segitzen dugu, gaur alos eh, kuartet eh, taldeko Xavier bere horikin ari gara solasean, eh, erran bezala, diska berri bat plazaratu baitute azarualdean garden izenekoa, garden zergatik? Ba, garden e, bada itzoko bat, ez? E, gustatzen zitzaigun ideia hori hitzak dituen bi ba, ezaguerena, ez? Batetik ba, euskeraz ba, gardentasuna edo, eh? Eta bestetik inglesezko jardinaren eh, kontzeptua. E, gustatzen zaigu bakoitzak bere modura ulertzea, ez? Diskaren titula hemen Euskal Herrian ba, argi da jendeak e, e, lokalizatuko du euskerazko ba, adiera baina kanpoan ba, askotan ba, jendeak ez daki euskerak existitzen donik, edo ingles batek ulertuko du jardinaren kontzeptuan ez garden, eta bueno, ba, politxa zan joko hori. Batetik, ba, beti izan izan digutelako, ba, gure musika badulako gardentasun hori ez, e, e, sotiltasun hori, eta kontzeptu hori ba, askotan e, jarri izan digutelako gure musikaren aurrean. Eta bestetik, ba, pentsatzen genuen, zuk esan dezun bezala, amairu kantu, kompozizio berri hauek, bazirela ba amairu lore lore berri ba, jardin edo imaginario batean ez da kontzeptuare ere politxea iritu da, bueno, bakoitzak hartu dezala bere modura garden e, titulua. E, zuen eh, lan berrian sorkuntza prozesuari dagokionean nola lan egiten duzu irakurri eta artikulu batean korrontearen kontra e, ibili izan zaretela beti, eta e, zuen korronte propioa bilatu nahian e, lan egiten duzuela, e, eh, ala da? Hori da, bai, korrontearen eh, kontra edo, edo gure korronte propioan, ez? E, e, azken batean laukotea guretza da ba, erraminta bat guk e, sentitzen duguna plazaratzeko, ez? Beste kasutan, ba, izan daiteke beste taldeentzat bere rokeko taldea, ba, bateria, bajua eta gitarra, gure kasuan arizko lau instrumento dira, eta guk bide hontan ba, gure motxila esperientziz betea e, eh, magu, eta esperientzi guzti horiek egiten dute ba, gure musika eh, nolabait e, sortu ez eta hortik ateratzen da guk, gure sorkuntza eta gure korronte propioa egin izan dugu ze laukote askotan laukote formazioa jendeak erlazionatzen du musika klasikoarekin ez gu noski bagatoz musika klasikotik baina gure bidea beste bat izan da, azira, aziratik, ez, ba, nik eh, nire kasuan e, eh, mezortzi urte indituto oskorriko biolin jole bezala, pello gara matza hoi tapiko benito, re, benito lertxundirekin, e, Francisco Ketalorenak beste hainbat bide jorratu dituzte, eta guzti hori komunean jartzen dugu laukotean, eta gure komposizio berrietan, ez? Eta bueno, ba hasieran zaila zen hori plazaratzea, eta erakustea laukotearekin ba, beste amaika oza egin zitezkela. Baina, bueno, suertea, sortea daukau eta pixkanak egindako lanaren emaitza da, ba, enbeste urte ondoren ba, jendeak e, eh, jarraitze gaituela, jarraitzaile asko ditugula eta jendeak baloratzen dula guk egiten duguna eta gustoko dula eta disko honekin benetan e, harritu gara zenbat e, jarraitzaile ditugun, da zenbat e, jendek e, maite duen egiten duena eta horrek ahi esan indarra ematen digu aurrera jarraitzeko, ez? Mm amairu pieza orotara, e, erritmo ezberdinekoak, e, lasaiagoak, beste batzuk dantzagarriagoak, e, tematika baten bueltan lan egiten duzu edo e, hemen kantu, kantu norberak badu bere nortasuna. Kantuek, e, nik uste diskak e, badula e, ez komun bat eta hori da soinua, ez laukotaren soinua, horrek e, urbiltzen ditu erritmo ezberdinak e, kon, kon, diskoaren kontzeptura, ez? Baina bada, bada ezaugarri berezi bat diskontan badala dantzaren estetika, ez? E, dantzaren estetika, baina ez dantza herrikoia soilik edo kontemporanea baizik eta guzt. Pentsatzen dugu diskak badara mala e, dantzarako joera, ez? Eramaten zaitula da, e, dantzazera, bai, bai harin batetik, tango batera edo, edo gauza kontemporaneoago batera, ez? eta horre oso isla duta eh, dago espektakuloan, ez? E, aukeran dantza konpainiak eh, dituen koreografietan eta ba, nola ba, oso musika sugerentea da, ez? Alde horretatik eta e, aukera ematen duen ba, beste, beste arte disiplinetara ba, disiplinak jorratzeko, ez? Eta zuk esan bezala, ba, ritmo bariatuak dira, ba, oso ezberdina bat abesteetatik, baina badu ari, ari bat e, diska guztiak eta bata bestea ondo eh, kantu bat bestearekin benetan e, erlazionatuta sentitzen dugu, ez? Mhm. Ba, entzungo aldugu irugarren epiza Ekina. Bai, ba, Ekina oso kantu berezia dizkan. <clears throat> kasu honetan garden diskan lehen aldiz erabaki genuen ahotsak sartzea, aurreko bidizkak e, ia guztiz instrumentalak izan dira, eta horretarako ba, bi, bi kantari fine e, eh, konbidatu eh, ditugu. Batetik e, eh, buelbe abestia egin du Silvia Iriondo izeneko e, abeslari argentinarrak, ba, e, jatorri euskalduneko abeslari argentinar bikainak, <clears throat> eta kasu honetan, E, bidaiari ekina kanturako e, eniaute lorrietari engenion gombita, ba, sortze izan dugu ba, hasiera hasiratik kasik e, ba eta lan egiteko eta eta aspaldiko laguna gera eta arkaitzkanok eh, egin digu letra ederra hau, ez? E, eh, bidaiariekin izenekoa eta bueno, Einautek bikain borobildu dut eta oso kantu ederra gelditua. gatazki bada eman Mapa norena denez galdetu denona nada Kapitaina lo dago itxuraz lagai osu Aingura jaso guztia dago ikuskizun erdi bat osko laski da Nabigatzen azteko Hausarten zako ez dago giro Handik alde egizu Biderik ez dela zeukaz matu bat Txedena ilondoren Bizi horrela Irrikatxu olatuak irenzteko Mila loti esnatzeko tan noiz Mila loti zari esanekoa Bilu zijarri itxasoari tximistak eskertzeko Mila lor Hortxe, entzun berri dugun pieza, bidaiariekina Los Quartet e, eh, taldearen azken diskan aurkitu izango dugula, inaute lorrieta aipatu duzu eta entzun berri dugu, e, parte hartu duela diskan, Silvia Iriondo ere, baina ez dira laguntzaile bakarrak izan, arkaitzekano idazlaren ekarpenaz gainere, e, besteak beste, e, orekate isarekin ere lanin baituzu, ez? Zenbat e, laguntzaile izan dituzu erotara? Ba bai, bueno, bat, bat ema segura zaitela bidea, baina bai, e, orekate ekiseko lagunekin ere lan egin dugu, hauek ere ba, aspalditik eh, elkarlanean eh, ba, egin dugun lagunak, ez bidean egin ditugun lagunak, aspaldia ziginen kepa junkerarekin eh, eta aloz elkarrekin lanean, duela ja mabost urte edo. Eta izan dugu baita Josu Salbide, Albokan, Iban Altzate Basularia, Bill Cooley, e, salterio jole Amerikar bat, oso toke berezia mandiona egaldia kantuari, salteria bada instrumento berezi bat, e, ez ezagun xamarra, baina oso oso berezia. Eta uste e, oie diela guztiak, baina ez dakit baten bat ea bidean aztu zaitan. <laughs> Hori ikusiko gu gero ere, e, orkesterakoan kantu e, zun baitzu. Eta... ah, bai, guantxe gotu, bai, inigo egia perkusiotan. Bai, bai, inigo egia. Bai, bai, bai. Aha. Eta nola <clears throat> elkartzen zarete diskaren eh, burutzeko nola izaten da? E, kolaboratzaile bakoitza momentuan momentukoa grabatzen duta? Bai, nor, kasu honetan e, laukotea laukoterako kom, el, komposatuak izan dira gehien bat e, piezak, baina bueno, gero e, baloratu deu, ba, kasu bakoitzean ba, ze timbre berezi edo interesgarri liteke, lirateken e, sartzea, eta bueno, ba, diska ba, ba bariatuago izateko edo, edo, edo e, indar gehiago emateko kasu bakoitzean edo sotiltasuna eta eta ba, lekuan lekuan ba, ba deiak egin eta bueno, ba, grabazioak e, gehitu ditugu gure kantuetara eta e, izan da. Ba. Ia esan e, handia ematen die kolaboratzaileek, Ze kasu honetan ez dira e, ba, hola, bapatean sortutakoa, baizik eta goza natural bat bezala, ez? Osea, ez da helburua zeinekin zer egitea, baizik eta zer aportatu dizaioken e, mhm. e, musikari batek edo lagun batek e, guk egiten degunari, eta egia esan e, gure ustez guztiz asmatu dugu eta oso e, timbre berezia sortu dira, ez? alozen inguruan eta ba, ederra, ederra izan da beraiekin lan egitea. Bantzungo fandango edo fandango. Bai, fandango, bai, hori da fandango erritmoan egindako ba, pizza berzi bat, ba, hor eh, perkusioarekin, eta iasen e, eh, goxo eta indartxu gelditu den eh, kantua da. entzun dugu pieza, kantuz kantu saioan segitzen dugu, eta mm, e, horre ikusi dugu, fandango izeneko kantua bezala, e, ikusgarrira begira, aukeran dantzataldeko taldekoekin aritu izan zarete lanean, e, beraiek e, nola egin dute lan zuekin diote <coughs> hauen piezenpean e, eh, koreografia berezi bat dute sortu hori da? Bai, e, egia esan eh, badu diskaren diskak aitzekia bat hasiera hasieran ez, duela pare bat urte aukeran dantza konpainiakoak eskatu zidaten beraien ikuskariko ikuskari berriko musika sortzea geltokia izenekoa, eta horretarako ba, sortu nituen hain badoinu eta pentsatu genuen ba hoietako batzuk eh, erraliatekela diskan sartzea diskure diskaberria eta ordun geltoki espektakulu hortako hainbait doinu aukeratu genituen eta sartu genituen gure diskaberrirako Eta orduan, e, ba, aukera ederra zan, beraiegia bere espektakuluan eh, egindako dantza batzuk gurekin zuzenean emateko, eta izan da, Balkarlan oso ederra, eta eta benetan sakonaz, e, eh, oso landuta dituzte gure doinuak, berein espektakulurako, eta horietako ba, aukerak eta bat, ba, ematen dugu gure garden espektakuluan zuzenean, eta ba, ba, ba, txalapartekin, eta ba, ba, oso ikusgarria da, benetan musika hauek ba, olako koreografiekin dantzatuak ikustea eta jendea ba, txundituta gelditzen da, egia zen. Mhm. Eh, kontzertu bereziak eskaineko dituzu, esan diguzu apirilan loraldian izango zaretela, bestela ere, e, ba, laukotean ere kontzertuak eskaineko bai. dituzue, dagoeneko agenda nahiko osatua duzu edo? Ba, bai, bat, ja, emanaldi desente loturik ba, ba, eta udararako baude bat lauzpa bostor, oraindik konfirmatu gabe, bakizu ezin da <laughs> oraindik esan bazpara, Bai, izango gara, hemen e, e, iparraldean, espeletan, espeletako gazteluan egingo dugu emanaldi bat e, abuztuaren amairuan uste dudala, eta bertan izango gara guztiok, izango gara orekakoak, e, alos, aukeran dantza kompainia, eta inaute lorrieta, e, emanaldi berezi izango dango gazteluan, e, abuztuaren amairuan, oseak, iparraldeko jendea, badu jazita bat gure garden espektakuloa ikusteko. Eta irekiak zarete, e, beste data batzuk? Be, guztiz, guztiz irekiak eta e, pozik... E, E, alik eta eman aldi gehiena emateko, ze ikusten dugu eman ditugun guztietan e, jendearen harrera izugarria izan dela, ze oso ikus, e, spektakulo e, berezia da, e, berri, berri, berria eta ikusgarria eta gu, gu prest ara eta ona ibiltzeko gure musikarekin. Ba, saioa ari gara e, betetzen, nahi denbora gutxi dugu, e, azken bikantuak erentzun nahiko genituzke, beraz, ondorengoari tarte utziko diogu, e, aukerak eta bat egitea eskatu izut, ezakit nahiko bai. izan den, autatzea. Ba, egia esan, e, hori da askotan esatea zein semea laba nahiago duzun, eh, bat, edo beste, ba, <laughs> bakoitza du bere, bere, bere gauza berezia, eta bueno, kasu honetan, ba, hauek dia aukera ez? Mhm. Mari ere, eta kanaki. Bai, Mari eta kanaki da orekakoekin sortutako e, doinu bat, E, berez, sorrera e, orekakoek egin ziguten e, gonbidapen batean dago, ez? Beraien az, azken diskasileiz izenekorako e, arkaitzek eskatu zidan, ba, kantu bat elkarrekin e, sortzea, eta horretarako sortu nuen mari izeneko kantua, e, eta beraiek, beraiekin elkarnenean kanaki ere e, sortu gendun, eta oso ba, kantu bizatiz osatutako kantua da, batetik eh, lehen, lehen zati oso lasaia eta sugerentea, eta bigarren oso indartsu bat, eta hoxe erabaki gendun baita, ba, ure izka izteko, azken kantu bezala, eta zuzenean ere ematen deo, eta ba, ikusgarria da, be. Mhm. biraien harriekin eta laukotearekin. Kontzertuak eskaintzen dituzen bitartean beste proiektutan ere bazabiltzatea? Ba, orain bertan, buru belarri gaude e, aloseko aurkezpenetan, e, bueno, bakoitza baitu gero gure saltxak, e, nik ere pellorekin e, badut on proiektua duan, bera pelor ramirez akordeoian, eta nik nikel arparekin, eta biolinarekin, eta horrekin ere emanaldiak aldiak e, ematen bagabiltza, baina nahiko lan ematen digu orain bertan e, e aloseko garden espektakulu hau abrera eramateak eta bakizu hain beste lan daude atzetik ez dira bakarrik eman aldiak eta horrekin ja e, e, agenda lepo dauko orain, orain eta pozez eta gustora gainera. Mhm. Ba, mairu kantu zosaturiko diska, mairu pieza zosaturiko diska eh, eskuragarri dugu. Eh, edo zein saltokitan erosial izango den diska horietako izango da? Bai, bai, ala da. E, bueno, edo zeinetan ez dakit, baina bintzat e, e, internetez ere bada aukerarik erosteko, e, dendetan eba, elkarreko dendetan eta eta gure web horrian ebalu jendeak eh, ikusi ba bertan badu informazioa losquartetcuz.com eh, web horrian ere han informazio guztia lokotarena eta diska erosteko aukera guri idatzi ezkero eta bueno e, eh, modula erresa da gaur egun diska e, eskuratzeko osea que animatu da ila jendea merezi dura Hori da, ba, mezu honekin geratzen gara, hortan buratuko dugu garko emankizuna, eta seigarren eh, piezarekin, urte zahar. Urte bai, bai, oso kantu sugerentea, eta ederra, urte zareko garaia gogoratzen duena. Ba, eskerrik asko, Xavier. Mila eskerzu, nahi duzuen arte, mila esker. Aio. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.